А де ж ваші? Це ж, мабуть, син і чоловік? Немає вже. Мертві, сухо відповіла наглядачка, але тут же не витримала і заплакала. Не розумію, кому була потрібна ця війна, смерть наших чоловіків і дітей? Життя дається людині одне, і от його немає. Все інше в порівнянні з тим, що ти втратив нічого не варте. Мені було досить місця і в Німеччині. Кому потрібен той простір там, на сході? Чому ніхто у нас не питав? Люба здивовано дивилась на неї, вірила і не вірила, що вона щира. Давай щось перекусимо, мовила фрау Велта, дістаючи з полички хліб. Їж поклала перед нею бутерброд з півдолоньки. Раджу неся, все одно тебе зламають. Що ти проти них? Люба рішуче мовила, що буде твердо стояти на своєму. З'їла бутерброд. Йдучи, вирішила спитати у фрау Велти, чому у таборі усі наглядачі жорстокі і злі? Багато з них набрані з рецидивістів, тому то вони вислужуються. Я до них не належу. Потрапила до табору за нелояльність до Гітлера. Більше фрау Велта нічого не сказала і всю дорогу мовчала. Мабуть, зрозуміла, що ця російська дівчина її не послухає. О півдні Любу доставили знову в Равенсбрюк. Знайома блокова мовгося, встигла шепнути їй, що вона щаслива знову бачити її живою. Щойно звідси відбув хімельтранспорт, на який потрапило й кілька ротармійок. До речі, вони виглядали краще за тебе. Запам'ятай, до коменданта Равенсбрюка потрапляють перед смертю. До коменданта Любу повели з ранкового апеля. Есман довів її до поліцайштуби, великого цегляного будинку за есесівською їдальнею допитував шеф гестапо Ромдор з допомогою перекладача. Мені стало відомо, що ти відмовилась працювати. Це ж у вас є гасло. Хто не працює, той і не їсть. А тут у таборі панує закон. Хто не працює, той і не живе. Що тобі набридло життя? Я відмовилась не взагалі від роботи, а від роботи на воєнних заводах. Я військовополонена, і ви знаєте, що примусити мене не маєте права. Нічого. Примусимо, гаркнув шеф. Церемонитись не будемо. А що ви робите з нашими військовополоненими? Яблучками годуєте? Можливо, не яблуками, але й не бруквяним пілом. Я дуже хотіла б опинитися в такому становищі, як ваші полонені, і щоб до нас було таке ж ставлення, тобто людське. У таборі розмовляють нагаями і кулаками. Ви чули, щоб так поводились з полоненими німецькими солдатами? Очевидно, дуже погані ваші справи, якщо ви жінок-медиків примушуєте робити кулі. Ромдер встав за стола. У нього сіпалась рука. Він, певне, хотів за старою звичкою вдарити Любу. Глянувши на її тендітну постать, зрозумів, що вона може не витримати удару. Вбити її зараз в плани гітлерівців не входило. Її треба було будь-що зламати, аби примусити працювати інших. Конова знала, що Рондер любив педантично застругувати сірники і заганяти їх під нігті. Вийняв сірника і почав його застругувати. Потім передумав, наказав внести миску з водою. Любу поклали на стіл так, щоб обличчя було над мискою. Дівчину прив'язали до стола, руки в наручниках за спиною. Ромдор сидів і ждав, коли її лице зануриться у воду. За цей час він встиг випалити цигарку і поснідати. Люба уже ледь тримала голову, і тоді він підійшов до неї і опустив голову в миску. Люба захлиналася. Ну що, підеш працювати, чи я втоплю тебе в мисці води? Я уже сказала. Що? Дати їй 25? запитав Рондорда. З цим ще встигнемо іншим разом. У бункер її. Їжу раз на чотири дні, щоб тільки не здохла. Люпу розв'язали, дозволили сісти. Підпиши акт допиту, мовив Ромдор з люттю. Він написаний німецькою мовою мовила Люба. Я розумію окремі слова. Хай хтось перекладе на російську мову. Ну, хоч би цей перекладач, який допомагав мені зрозуміти те, що ви говорили. В бункер. загорлав гестапівець. Переклад протоколу Любі принесли в бункер. Вона зрозуміла, що сам протокол тут мало що значить головне її поведінка, за якою тепер стежив увесь табір. В бункер привозили їжу українські бранки. Це врятувало Любу від голодної смерті. Вони таємно залишали їй зайву миску гемюзи. Одного разу, коли вартовий запалив у камері світло, Люба встигла прочитати слова, надряпані гострим предметом на стіні камери. Віра Ванченко 12.03.1922 року народження із УДИС Г. Очевидно, з ударної десантної групи. Місто Ленінград ПР 28 жовтня 8.5 К 17. Жду розстрілу. Вітчизна, чому ти так далеко? Батьку, мамо і братику Саша, якби ви знали, як я сумую за вами, як мені хочеться, щоб хоч раз ще побачити ваші рідні кохані обличчя. Але це неможливо. Мені, очевидно, судилось загинути далеко від рідної землі. 15 жовтня. Люба здригнулася. Вона знала що така сама доля чекає і її, і все ж знайшла в собі сили завчити на пам'ять ці слова і через дівчат передати військовополоненій лікарці Антоніні. По війні лікарка Антоніна Никифорова піде за цією адресою до рідних Віри Ванченко.